سوسیالیزم اساس به جوهر خو فکرێکی ji راستیا rojhilata navîn dûr nîn û tarixa rojhilata navîn de hereketê civakî komînal li ser esasê wekheviye edaletê pir merekar lê rast be û ev tarzê civakî el ser esasê wekheviye heta demê nêzik jî li derên cuda cuda <coughs> bihêza xwe cewherî gelek e, ee, insana bir Cibay ve vek vek cevher. Sosyalizm cirastiya rojelata navin durni. Tabi nav, terim, kavram, beguman guhertine. Fakat e, ev tepkiya beremberi civata destiladdariye, tepkiya beremberi destiladdariye, tekuşin aldi jivi, dürketin aj devleti, jdervi devleti jiyan, be devlet jiyan, her herdemin drocelatana e, vindi yani menekar le rast bi hewi. Fakat hareketa sosyalist brengê koyu rê ku pêk bi nav û bi tewerî di sedsaliya bîsta de derbasî rojhilatana bî. Li milekî milliyetçîtî, devletnetev û kapîtalizm û taybet xas, özel mülkiyet evana droçilatan avin de hakim bun. Beramberi ve bu taybeti jivak çaval cihane. Nakuki navberam kapitalizmi ve sosyalizmi. Bu taybeti jib çebuna sovyeti. Bu çebuna sovyeti. Vak icar sistemin siyasil dijihev. Edijber. Çebun. Ebe ya yansıtma xwe drojelatan avin dijî bi çavi dît du wextê rayedar desthilatdar hakim devlet yani heza jûrî di civakê de xwe girêdan bi sîstema kapitalîst di cîhanê de xwe bûyê bigirêdan bûn ajan jêrin hizmet wê kirin beramberî wê cotkarî karkir kesê feqîr fikrê sosyalîst benimseme kir kabul kirin û e, gav bu gav li dijî desthilatdariyê yani li dijî newekheviye ji bo adaleta civakî ee, rek histin darxist hareketa komünist drojlat de ji sala 1920 de resmi bu İlk, li Türkiye Partiya Komünisti Türkiye 1920 çeviyi li Çin'e çevi tabi Çin hineki drojlat anavin cudayı yani drojlat deyi 1924 Partiya Komünist Suriye Lübnan çevi 1936 û şeşa Partiya Komunisti Iraka çevu, Sudan çevu, le İran çevu, de serdema Hazar Nehsi Rusi hübşundi, Tudan, le İran çevu. Bi bir şekli genek velati Arap, Türkiye, Faris, Partiya komünist çevu. Na Partiya Komunist taybetmendi ki vani çevu. Partiya komünist, egid drojela de çevun, de serdama gite de Sovyet, o Partiya komünisti Sovyeti, de hareketa çep de cihane de egemen bu. due serdemet çe bun. Jber çim, beri Sovyete perçebun çe. De hareketa komünist di cihanet perçebun çe bun. Kesin bun sosyalist milli kilenin miçakina ve vankir sosyal şovenist. Yani binav sosyalistin ama بهلوست خوشوونیستن و ابنا سوسیالیزم لیبرالیزه کرن و خستن خدمت کاپیتالیزم دروجا ایرودجی بگلک جیاد iktidar. Mesela Partiya Sosyalisti Fransız, Sosyal <clears throat> Demokrati Almanya, nizam ki nizam ki Partiya Karkiri e, İngiltere. Yani tamamen bu kapitalizm bir Bidemir. Lidijivan çapayti komünizmi di şahse Partiya Komünisti Sovyeti Lenin'de lidiji ligolika oportunizm tasfiye ciddiya de hareketa karkirat çebuye jünüdü e, Pivane komüniste, komünizme dani. Junhevi pivane komünizme dani. Ulservi esası örgüt çekir. Na bu örgüteci bu? Komünizma siyemin, internasyonalizma siyemin. Entor, internasyonalizma, internasyonalizma komünist. Yanji komentren. Buna ve güve ditir komentren. Komentren çi bu? Komentren sala hazar nesdunozdadı. Partiye komünisti el dijitasfiye ciddiye ledici liberalizmi, ledici sosyal şövenizmi de nafkadı bicikir. Ki bu, bigrani erojelat. Partiya Komünisti Türkiye bu, Asuriye bu, A Çin'e bu, A Bulgaristan'e bu, A Rumanya bu, A ah, va erojelatdır. O komünist radikal da Avrupa. Mesela Partiya Komünisti Nu A Almanya. Yok Rosa Luxemburg var. Komün tren bir şekli e, hareketa komünist bir edettir komintren aslında baş da ali ki xod baş bu kijan ali bu yekbuyina tekoşinal diji destladariyel diji kapitalizmi kargire cihane sosyaliste cihane yekkirin yani yek iki yekwani biçe şey bu baş duy aliye de xod baş fakat aliye ve harapçı bu aşiri merkezi bu ki inisiyatif ve hareketa komünist a cihani nehşd. Yani mesela her hareketeki komünist vanateki cihani giringe kuşule vanateki esas bugür gori ve politika çebge ev inisiyatif zayıf. Ev inisiyatif zayıf. Ev inisiyatif despeket zayıf bu zarar da ama bi serdema Stalin rı serdema ki Sovyet bu devletek netev yani vak devletek netev tipi devlet netev berjevinde kwa esas girtin bi navi parasına sosyalizmedi. Ev inisiyatif tamamen ji orterabu û gav bi gav Partiya Komünist li gorî quşûlê welatê xwe na di çerçeva berjewendî û daxwazî Sovyetê hereket. Di çerçeva berjewendî û daxwazî Sovyetê Ev ya zerarekî mezin da hereketa komünist roşlatana. Ji ber Sovyet bu devletekî mezin di cihanê. Û devletekî te de iqtidarcî dil pêş Yani devletekî bürokrat, devletekî pir de alî otoriter yani ali sistem otoriterdi vak minak ev devlet bercevendiye ve hebun fe icat ciboy fikri vak heviye belav bikina vak hez ciboy git cihan edbi be egemen karkir yani vak beramberi Amerika karkir esas Sovyet yani gerekçe habuna Sovyet'e bereçi bu ki Sovyet vak merkezeki sosyalizme garibe harekete genel diye emperyalizme destek bik. نەش بۆ بەرژەوەندی خۆ ئەمە سەردەما ستالین و پیشون دژین گاف بگاف تایبەتمەندیە دەولەتی خۆ دەرخستم پێش بەرژەوەندیە وان دەرکەتم پێش و سەر ئەساسێ وان بەرژەوەندیانە بێجارێ نزیکی جیهانێ بوو ji bo vê li ser esasê belavkirina sosyalizmê na li ser esasê berjewendiyê xwe bi منطقه bi heremê cihanê cuda cudar istemek مداخله امریکا لاتینی کرج بوی که امریکا تخزوریه مداخله روشلاتا ناوین مداخله وان دراناتر فقط لگوری امریکا سوویت پر اوانتاجلی بو جبر چه جبر دو وقتی که کتله همون دیجی کاپیتالیزم سومرگیتیه تبکیلیه دی سوویت ده خلاصیت بین او هزه ki örgütlid her varati çe bu ev hezahan brenge ki doğal bağlı Sovyet Parti Komünist. ای سوویت شونه گوان کسانا بو که هیز جبوی گدوانات خود وک هفیه دموکراسی بینن شونه وی او جبوی خود کرن وک ماشه جبوی برجواندی خود چرچوه برجواندی خود دان خبتن اف قنوما پارتی کمونیست ضعیف کرد و پروپاگاندا گلدی جیوان هیم بهتر حقلی درخست دی جوان چید گوتن گوتن اوانا پارتیه نتوینینن کمونیزم تشتکی ادخاله جدر ویه ee, ne fikreki rojilatiye em insanı dindarın, millete mehenin, neteve mehenim, Bi ve propaganda komünizmi, e, propaganda kicme e, garibi. O jder ve zaten ev partiyana jiboy velati xona jiboy Sovyet et xabitin. Griday Sovyet ene. Hatta mesele hinek gotne ver ek dert ket. Mesele gotun eğer li Moskova baranti komünist rojilata navin şemsiye tevgid velat evandı baran tüne bir şey ama disa şemsi haldin çimu yani ligori kuşule xwana ligori da xwaziye sovyeti herdeme hareket yaratıcıtı ki partiye komünist de heremede liser esası ge de ali siyasi de de gelek tişta de xoş sovyete cüda bikin dernek her deme tabi iman her deme sovyet cibol hova kabe nişandan ve esas nişandan ebeyan sovyete brengeki ters istismar kir و هر دمی اوک ماشه دان خفتاندن و حتی گسویت هلوشیا جی قونما پارتی کمونیست روجلا تنابین ده اف پارتیا کمونیست سوری لمصر لعراق لإیران اف سوویت چاوا کرد دی سالن شستی ده اقتدار رادیکال عرب چی بود رادیکال milliyetçi radikal bu. Ama bahsa sosyalizm. Sovyete çi got, Sovyete got tamam. Bas, Nasri, evana sosyalist. Fakat ne sosyaliste kurt. Jberçe kargır zayıfın, fikir zayıfın. Jboy ve gotin Emi van velatanar bu Ali sanayi derbas bugün. Bu ar Ali Karbin de Ali Maddi'den. U gav bu gav ev iktidarına ebi bin sosyalist. Begit kapitalizm erder bas bibin ebi geçin sosyalizmi. Jiboy ve teoriya em ki hebu, kuruç şef hebu. Dipiş rebrejene bir devam kir. Di zamanı xwe de her du sekreteri Partiya Komünist bundu. <coughs> Sovyet dedi. teweriya ev bû e, peşketina ne kapitalist. Kapitalist için olmayan yol. Yani riya ne kapitalist. Çi bu ev riya ne kapitalist? Yani velat vak Mısır'ı, Suriye, işte örgüte bürjuvazi yapçuk, radikal, milliyetçi bunu iktidar dedi. Van örgütana e bu Ali alikar bin yönlendirme bikin. Van ber bir <clears throat> sosyalizmi. Ev kapandına. Aslu astare ötüne zaten tişteki haçena. Fakat tişteki zarar da çi bu. Demangı Sovyet, Mısır, Suriye, Irak, vak hükümet muhatap digirtin. Dostani tani. konuma komünista zayıf dikir, deste devlet aldıcı komünista hurd dikir, kuştine komünista çed bun devlet Sovyet beraberi wan bedeng dima, <coughs> hatta Dici cina dici Sovyet buxaş partiya komünist rudgotin rejime rahatsız nekir. Rahatsız nekin ji boyek alaqe mexerane. Yani komünist xistin hizmeta devleta netev. Li Mısır'e hakir, li Suriye hakir, li Irak'e hakir. Dahatun kuştun disa hizmet dikir. Dahatun kuştun. Saddam her o komünist idam dikirin ama disa jiperak. Bir perspektifle Sovyet. Suriye tiş teknem apseri vanani disa jiperak. Mısır hemu xistin zindana disa jiperak. Eveya zarar mezin da hareket komünist. Disa zarar mezin li İran iç. Çi bu zarara mezin li İran'ı? Pırs greke ege tu da jiyan Mesela tu da pır endame ve. O pır liser gel bu bandor bu. E, jiber tu da hata derece ki rastiya civaka İran'ı fahm kir bu. Jiboy ve heneki gotne neziki geldi got. Millet derdore komdu bu. Fakat tekliye Sovyeti çevt ev tu da jikir kurbana bercevan diye koyar. Her demet tekilini baş bir İran erdeyni. Her deme beraberi bercevan diye koyar. Komünist cifrotun, kur cifrotun gele kesedi cifrot. Ev nezik bunun Sovyete çıkarcı bu sersebebek hareketa komünist darbe mezun bixwe perspektive ve iktidarê çê nebin nikaribe bi iktidar bin û ew enerjiyal dijî devleti, agı kom bibû hemû ee, adeta مەرەکار بێژ وا لە هات خەرچکە نا ئەو ئەنەرژی نە ئەنەرژێکی سرەدان دەماگە ئەم دوێژن حرەکەتا قومنیست درۆژلاتە ناوین دابە ئەم بەحسا ئینسانê herî hêjat vê civakê dikin E heri hêj Be ahlakı xwe bi terbiya xwe bi zanistiya xwe we her tiştî önemlîtir bi qehremantiya xwe Yani bi komünizme bawer bun. û di oxira baweriyê xwe de hemû rengê îşkence dan berçan dibinê zindana de beraberi ve hovitiye, faşizmi, işkence karabdı, Irak'dır, Mısır'dır, Suriye, Türkiye, İran. Liber xoda. Pır liber xoda. En insani değerli dundur ve Bu an insanana buan insanana eğer diğer dırya rast bir meşya deh şoreşi zihniyeti deh cara şoreşi civaki çi. Fakat ev nezik bu ne Sovyeti çıkarcı yönlendirme çavut merkezi yönlendirme kirin bu ser sebebi ticari ev hareketana inisiyatife nekin destek xwe ticari gori berjewendiye welatê xwe hareket nekin ji bo ve tim bûn wek bêbandor yani hareketi bêbandor yek ji sebebê yek ji sebebê gi hareketa komünîst de rojilata navîn bi ser neket yek jê nêzîkbûnê sovyetê di do di bu nêzîkbûna hareketa komünîst bixwe hareketa komünîst marksîzm leninîzm bi rengekî brengek yaratıcı ne girtes? Brengeki dogmatik girtes. <clears throat> en en en dogmatik me mezin komünist rojulatan abi. La Avrupa disa mesela komünist Fransi e İtali li gori xwe hinek diber çavr derbas kirin. Li gor kuşule xwe jnuh de e, marksizm nirxandin. Ev ke derketin, okule nû derketin, mektebe nû derketin. Rojulatan avin cesaret nekir. Vek metne Kur'an'e girtin. Ji <coughs> bo îvê propaganda hat kirin. Fakat ev propaganda gerçekçi ne? Rastiya civaki a rojilata navîn îfade nedkir. Çima metin bû, ezbere bû. Komüniste rojilata navîn Marksizm derbasî e, e, Marksizm bi rengekî li gorî quşûlê wela derbas nekirin. Kitap terceme kirin. Kitap terceme ji bo Lenin ha de di filan rûpelî diha gotî, di filan kitabê diha gotî, Marx ha fakat eveya ji bo Almanya geçerli. Ji Rusya geçer, Ama ji bo Suriye, ji Mısır, ji Sudan. Eknînin. Ji bo mesela carna tartışma içe ban. Mesela e davya davya ev bugota. E yeki bahata bugota je ki komünistre sar radyo, di gazetede e pirsek je e bu kadar. Mesela Abdülhalik Mahcub ha bu. Demek ki bu reisi Sudan'ı. Yani sekreteri partiya komünist bu. O aslı beben iktidar dukurdu. Bu peşire de peşire darbeyle çekirin kuştu. Kasteci cervet beş. Kode heytun. İnha beş heye. Dice komünizmi. Beş tuneye. E millet caadis. E fakat ne kare fikre kare ters bu keve? Beş tun. Halbuki komünist drojenata navindi. Gerek ne kadar nava tartışma kode heykine. Drojelata navinde idealizm ayrı, materyalizm ayrı ne karbi mi? Ne karbi mi? Bu ve komünizm rojelata navin lazım. Yani pers gerek duku da bu kulak kari tunna bu. Metin bu. Ve brengeki kalıpçı dayetme ha bu. Brengeki kalıpçı dayetme ha. Ebeyat bu ser sersebebe güver e, civak le civak le dora e, ee, e, Hareketa zede komnet. Tabi Hareketa Komunist brenge khoy klasik ev. Roj broj paşker. ker. Bere zede berfireh bu. Bi taybeti dnava Arabadı. Li Irak'ı. Komünist Irak'ı zede belav. Mücber çi? Mücberge sanayi petrole hebu, kargir hebun, fakir zede bun, doravan komdu bu Asuri, Amsre, Sudan, li Türkiye pır zorikşan. Nikari bu tam be behezek imezin. Çünkü nikari bu hoş kemalizme halas. Yani dibi nave neteoperestiye de efsinor nikari bu danya. Yani kemalizm şere emperyalizme giri. Ev jildici emperyalistin uçakid navbera kol kemalizme e çava sinor edeynin kirne kirni kari bun bikin hatta ruja irujne kir. Ciboy ve ne bun hareketa civaki tüm bun vek milletçep e milliyetçitiya Türk tüm bun müleçep emil yetiştiyatür. Tavır evani olumsuz beraberi tevgara azadiye jitim servi esas peş. Hareketa komünist brenge koy klasik ev. Hareketa komünist demag Sovyet helveşya en trajediya koy mezun jiyan kir. Ciberçin hareketa komünist gerekçe koy habune ve meşruiyeta koy onaya Sovyet edip. Mesela bere demagine PKK tabi dubakurdu çıkuşuladı. پیش کرد و مزون بو چاوا تارتشما کرن ام زده نه شاهد بون مد بیست اما دم فکر در واسی سوریه بو پرسا اول اف بو فکر مارکسیست لن نیست اما اف بو سوفیت و ناس دکه هوالات گوت سوفیت چی یاد گوتن چه دو حفظلان موتنن مهم بری سوفیت رخنا دکن چه دو تشتکی بر چاوا کمونیستن چاوا سوفیت و ناس اگر Sovyet vanasına uçak ne komün? Uçak sapma ya. به هیچ شکلی نزدیک PKK بودنش برچن بیوان پارتیا که کمونیست و komünist ona ya سوویت bu. Partiye komünisti anakı Sovyetler he bun ev komünist. Er, Jiboy ve komünist ki bun? Partiye komünisti Suriye bu, a Irak bu, a Türkiye bu, a Nizam Küder bu, ev Sovyet ev kabul. Ejder vive ne komünist bun? Komünist na dahatın ditin, veç ali partiye komünist dahatın teşhir vak satma, hatta vak ajan emperyalizme dahatın nırhandır ji bo vê digotin pêkîgeh erşe, emperyalîzm herşe dixebite ji ber çi ji ber gil dijî dijî sovyetê sovyetê rexne dike dema ki sovyet hilweşiya ve carekî onayê bû wan ji hevkaniyê onay û ê meşroyetê wan dakirin ji bo vê hilweşiyan wer sêwîman var ek çawa e, kibir kibir bun. Likodanetani limere binarin. Ji ber çi Sovyete ew qebûl dikirin her çend sala carekê sekreteri wan diçû Moskova ziyaretê ew li otelê lüks dan rûşlandin. Xwendevanê wan dan xwendin. Bi vî rengî wer ew mezin didîtin ji nûşket bavê wan mir. Sêwî man kesî ku onayê wan de kesî wan qebûl bike tune ev ya bixwarin nexweşî psikolojîkî pir xerab nexweşiya dönek bûyînê dönek bûyîn dönek kî ye mirteddir tu çi tiştekî bawer bi tu pişt re de ji wê baweriye ber ji bo îdê nava komünîsta derket yoz xwefiroş acan her tiştê xerab ji ber ve hêviya wê hemû pe tiştek bu bawer bû xerabû çi rel pêşiyavî ma rel pêşiyavî ma teslîmiyet xwe teslîmî düzenê düzene. Ve işte hata menhaj boy bir kardıkır خراب بوش بوی به هنگ بون دیندار هنگ bun دز هنگ bun ajan, هنگ bun نظامچه به bir şekilde hareketeki dönekliği var harap derket evji tabi eşan. Bigişti zarara hareketa sosyalisti real drojelata navindi çiçe bu esas hezag aday, hezag aday, çareseriye bu harbini hezag aday bir alternatif hêzag aday ve bir tekoşînê serekî û bi vî rengî roşinata navîn ji qawus derxe û çareseriyê bixwar bîne duzenekî adîl nû deyne ew hêz ew hêz bi di çerçeva armancê gelê rojerata navîn dina bi perspektîvê derve hat birêvebirin ji bo vê jî fayda velgel çêne hîn bêtir ji rastiya xwe yabancîbûyîn çê ji rastiya xwe yabancîbûyîn çê u tiştekî dijî minê tekoşînan dijî sîstemê em tiştekî sernabêjin rastî jî di gelek pêvajoyê xwe de qehremaniyekî mezin danîşanda kapitalizm teşhir kirin fakat en êzêde modernite temsil dikir di rojhilata navîn dikûmin ji boî gixweş civakê dibin navê şerê dijî geleneka din ji boî xweş civakê cuda bikin her tiştek û eveya propaganda çewt al dijî wan hinekî heqî derdixist Tabi ne haklı bu propaganda. Aslu astarı ve propaganda yetine ama be biçim yekwe be üzümsemek yerine modernite. Dibin nabe nuhbunedi ev zemin peşkeş dikir. Jboy ve hareketa komünisti klasik drojuna tanavindi ji cevher betir ev dur kıstın yabancı bu inçedir. Yani carek di dinamike gel jidervi <coughs> jidervi hatı hatan harç kirin. Yani cider bir bercevendiye bir hatan harç kirin. Doğru bercevendiye Sovyet'e de hat harç kirin. Peki. Acaba hiç alternatif hareket tuna bu hap? Alternatif hareket hap. Ki bu hap alternatif hareket? Mesela di şahsi hareketa çepi Filistini de mebahs kir. Hareketa cebha şabi George Habeş. Avana gotin İDF Parti Komünisti Klasik bersi venad. U sağcı bersi venad xata milliyyətçi ji idinema garip ser bikevin ji bo ve ancaq çep qaribin bikin çepi marksist leninist ê ser Fakat bu an wan prensîbê xwe demdirêj nikarîbûn berxwe bidan ji ber her kesî Ulvandan, berxwe kişanir û li wan dan Urdun li wan dan Lübnanê li wan dan <coughs> zayıf kirin û di alî fikrî jî xistin bin bandora xwe û be teşvikên maddî jî hinekî ew lawaz kirin feqet gavek dîsa لسر اساسی لسر اساسی نرخ گش حرکت چپ هاتی گرتن آ اروپا جبر حرکت شست و هشتا حرکت شست و هشتا اروپا حرکت کی نتن الدیجی کابیتالیزم بود حرکت الدیجی کمونیست کلاسیک بود حرکت الدیجی سوویت بود aynı zamanda ama çöp çöp bu civan bu e, hedefe خوب رنگی ki farklı formüle kirin و رنگ چالاک یا خوشی رنگی کی فرقلی درخستن هوله و سرانسری اروپا بو سحاکی سرهندانه تایبتی فرانسا آلمانیا بو سحاکی سرهندان ev bandora xwe li ser rojelata navîn kir di alî olumlu dikir ji bo wê hereketekî çepîn û derket li Misrê derket li Tirkiye derket bi taybetî a Tirkiye bi edamkirina bi edamkirina deniz gezmiş û mahir çayan bi kuştina wana ew yani tasfiye bu. yani liberalize bu. Yani berbe koy. A Mısır'ı son eylem avı, A Mısır'ı son eylem avı çi bu? De hazarun hesudu hafte haftadı. Disa aynen de ocak edi vak çava. Disa de ocak edi Mısır rabun. Disa aynen de heyva ocak edi. Ev hareketa çep. Rabu Serpiya hamu Mısır Aynen vak Avrupa, Fransa, Almanya çava çi bu. Civana aynen Mısır'ı cevabı saziye devleti hatın işgal kirin, mali, mali zengine hatın talan kirin, mağazevan hatın işkenandın. Aynen cüvane Avrupa çıkırın e Mısır'a cevaptır. Fakat nikari bu iktidar bana yek, o devleti bastırmakir, o pişti ve Avrupa, Avrupa pişti, pişti şestu haçta prensibe sosyal devlet derhastin peş. Yani devlet xanermikir. Rej demokrasiyer bek. Drojenata navin de avin çikir devletin çep kuştun avetin zindana ure ji bekir. Ji ve mesela muhalefeta Mısır'ı hatta sala haşteyi karakteri ve çep bu. Zindana tije insana çep bu. Ji haşteyi upşundu icar İslamcı. Sebebi ve çi bu? Olate körfezi petrol, zenginti, maaş, işçi navka digri Milyon milyonek Mısır'ı çün Suudiye, milyonu nivek çün Libya, niv milyon çün kuvveti, nizam çi çün kuyde, ebana çün vede hem para kazanç girin, ama hem düşünce avan cihat kuherdi. Bun İslamcı. Ve bir şekilde hareket açıp, ver akbu. Tasfiye bu, şuna ve hareketi dini derketin etme peş. Du Kurdistan'dı, ev hareket PKK temsil kir ve hatta roja iro, çapatiya rojilata navin, sosyalizma rojilata navin, gav gav bir yaratıcıya serogatiye da ali teverik de gerekçe ko, peyda dikil da ali pratik dici örgütlülük axo peş dıxı bir rengi merak karı hareketa e, çep binavbık. Em e, navbereki kurt bidin.